Третье. Следуйте трем законам для новых продавцов. Several years ago, несколько лет назад, I was speaking to a large group of regional salespeople. Я выступал перед большой группой региональных продавцов. It was in a regional city. Это было в городе России. Group was pretty big. И группа была достаточно большой. About five or six hundred. 500 или 600 человек. And halfway through the day, и на половине нашей лекции, a young boy, молодой мальчик, raised his hand, поднимает руку, and asked me a question. И задает мне вопрос. He yelled out real loud. И выкрикнул его очень громко. John. John. What are the secrets of success? Каковы с вашей точки зрения секреты успеха? успеха. Now, if you're in front of five or six hundred people, когда вы выступаете перед такой аудиторией, you're expected to have an answer. У вас должен быть ответ на подобный вопрос. And I said, well, that's a great question. И я сказал, отлично, спасибо за прекрасный вопрос. Trying to think up an answer. И во время этого пытался придумать какой-то ответ. So I start to stall. И я начал что-то такое говорить, чтобы придумать. That's a question many people ask. Отличный вопрос его задают многие люди. I'm waiting for the translation, trying to think. Я слушаю перевод, чтобы что-то придумать. And then I say, there's three things. И потом говорю, есть три главные вещи. And my mind is saying to И me, мой мозг мне говорит, Don't say that! Не говори этого! Because I didn't know what the three things were. Потому что я пока не знал, что это за три вещи. And immediately it came to me. И тут же меня осенило. And here's what I told him. Вот что я ему сказал. I said, when you're new in sales, я сказал, когда вы новичок в продажах, there's three things that are more important than anything else. Есть три вещи, которые важнее всего. Number one. Первое. Shut up. Замолчите. Why? Почему? Salespeople talk too much. Потому что продавцы говорят слишком много. And they don't listen. И не слушают. Number two. Второе. Think. Думайте продукте. Most salespeople are focused on their product. Большинство продавцов думают только о продукте. And for whatever reason, they're so obsessed with their product, they forget to think about how to really build a relationship. Они настолько задумываются о продукте, что забывают об отношениях, которые необходимо выстроить. Of course, this comes back to the whole concept of not to sell. Конечно, это все возвращает нас к концепции «хватит продавать». And I said the third thing you gotta do. И я сказал третье, что необходимо делать. Is get around people that are smarter than you. Это общаться с людьми, которые умнее вас. And richer than you. Богаче вас and cooler than you, и круче вас. And follow rule number one and number two. И с ними следуйте правилу 2 и правилу 1. Or law number one and number two. Или с законом 1 и 2. Because I don't care if you call them laws or rules or whatever. Неважно, назовете вы их законами, правилами или как-то иначе. Everybody starts applauding. И все начали аплодировать. I thought, wow, that was pretty cool. Я подумал, здорово получилось. So here's what I want to share with you. Вот что я хочу рассказать вам. I don't believe those are the three maybe most important things for success. Я не верю, что это самые важные вещи для успеха. But I do believe they're important important. Но верю, что они действительно важны. When you're new, когда вы новичок, shut up. Замолчите. Listen. Слушайте. Learn. Учитесь. As we're going to find out in a few minutes, sales is not about talking, but it's about questioning. Через несколько минут мы поймем, что суть продаж не в разговоре, а в вопросах. Think. Думайте. This is really important. Это тоже очень важно. Most of us went to university. Большинство из нас были в каком-нибудь высшем учебном заведении. And as soon as we went to university, we were not stimulated creatively anymore. И там нас не учили мыслить творчески. University is about logic. Институт учил нас логике, It's about reasoning. Давать аргументы. It's not about creative thought. Он не учил нас мыслить творчески. And we need to be highly creative to be successful in sales. А для того, чтобы достичь успеха в продажах, мы должны думать очень творчески. Customers are going to have objections. Потому что у клиентов будут возражения. We're going to have to be creative in our solutions when we negotiate. Когда мы ведем переговоры, мы должны творчески подходить к нашим решениям. And that third thing is really important too. И третья вещь тоже очень важна. It really is. Действительно важна. Spend time with people. Проводите время с людьми. That have already proven successful. которые уже достигли успеха. All of us are a product of our environment. Мы все являемся продуктами нашей среды. And I meet so many people that are not making money, И я встречаю столько людей, которые не зарабатывают деньги, that are not happy, которые несчастливы, that are not enjoying success, которые не получают удовольствия от успеха. and they can't understand И why. они не понимают, почему. And here's the thing А вот в чем причина. it's because of their associations. Дело в их связях. I remember hearing a story Я помню, я услышала одну историю about two very well known business experts. о двух очень известных экспертах в бизнесе. One was Anthony Robbins, Одного звали Энтони Робинс, the other was Mark Victor Hansen. а второй Смарт Виктор Хэнсон. And they're both known internationally. Их знают по всему миру. And they're speaking at an event together. И они вместе выступают на каком-то мероприятии. And Mark asks Tony, И Марк спрашивает Тони. he says, I gotta ask you a question, Tony. Он говорит, Тони, мне нужно задать тебе вопрос. He said, How is it that you make $100,000 a day? Ты зарабатываешь 100 тысяч в день. Guys, that was like seven years ago. А это было лет семь назад. $100,000 a day as a speaker. Ты, как оратор, зарабатываешь 100 тысяч в день. I make $25,000 a day. А я зарабатываю всего 25. And pretty much both of our materials the same. А наши материалы, они практически одинаковы. Mark tells a story better than I do. Марк рассказывает эту историю более интересно, чем я. He said Tony looked at him and asked him one question. He didn't even hesitate. Он сказал, что Тони посмотрел на него и без запинки задал ему один вопрос. He said, tell me about your mastermind group. Он спросил, расскажи мне о своей своей группе умов. Tell me about the people you're spending time with. Расскажи мне о группе профессионалов, с которыми ты общаешься. Mark smiles and says, well... Марк улыбается и говорит, ну... They're all millionaires. Они миллионеры. Tony interrupts him. И Тони его прерывает. <laughs> There's your problem. Вот в чем проблема. I spend time with billionaires. Я провожу время с миллиардерами. I thought, wow, that's pretty powerful. Я подумал, вау, действительно мощный ответ. Your associations Ваши связи can make a big, big difference. могут сыграть очень серьезную роль. Not only in your success in sales, Не только в вашем успехе в продажах, but your success in life too. но и в успехе в жизни.